poliestero malpurigas la maroin. Poliestero appartenas al unu e la plei popularai materialoi de la mod industrio. Por la medio, la arte farita fibro tamen shainas esti problemetza. Ciel tion montras analiso de la mediprotecta organizo verda pazzo, Greenpeace char la fibroi alvenas kiel microplastajo en la oceano. Ciu kiel somera vestajo au kiel di kajako, el poliestero eblas producti plei diversain stoffoin cae productoin. Crome, tiu artefarita fibro estas favor costa, kio igas gin alloga giuste por grandai modo cenoi sestec procentoi da vestagioi consistas hodiau parte au tutte el poliestero. En la iaro 2010 estis montscale productitai circau quardec milionoi da tunoi da poliestero. Gis la iaro 2030 la productado versaine crescos alla duoblo. Verda pazzo pro la granda mercata demando iniziatis pli profundan prilumigon de tiu artefarita fibro. Cadre de la iniziato Patrino Tero, oni organizis en Austrio testoin de poliesterai blusoi de grandai texage concernoi. Oni accettis en tute dudec quar blusoin el cent procenta poliestero ce conatai favor presai marcoi cae tiui blusoi estis lavatai per cutima lav machino ce temperaturo de 30 gis 40 gradoi Celsiuso. La rubacvo estis collectita en la laboratorio, cae giai consisteroi estis analizitai. Char vestajo, dum lavado, ciam iomete disfibrigias. Tio estas observebla ce cotono, cae aliae fibroi. La granda problemo ce vestagioe el poliestero tamen estas che la fibroi principe estas pura microplastagio. Microplastagio estas tre malgrandai particloi ciui plei ofte per libero oculo ne estas videblai. Tra la rub aquo, ilien iras riveroin cae oceanoin kie fishoi kai aliai bestoi contactigas kun ili. Microplastajo ec estas exemple per defrotajo de pneoi, per plasta rubajo, kio estas fluigata de la strando en la maron, au ancau per poliestera vestajo, kiu perdas fibroin dum lavado. Ancau la testitae blusoi perdis fibroin average restis de unu kilogramo da lavaggio, sestec hoc miligramoi da plastai particloi en la aquo. Por Austrio tiu procentajo signifas che en la Austrae dom mastrumeioi per tio ec estas en jaro cent dudexes tunoi da pura microplastajo, quiu tra la lav alvenas en la rubacvo tio correspondas alla quanto de proximume quar milionoi da poeto boteloi. La rubacvo purigai installagioi povas elfiltri nur parton de la particloi. La resto alvenas tra la rubacvo en la medion. La particloi nome estas tro malgrandai por la filtroi. Tio signifas, che ancaus en mara lando kiel Austrio recte influas la chargion de la maroi per microplastaggio. Tio ancau efficas alla homoi, char plei malfrue en la maro la microplastaggio en iras la circulon de nutrajoi. Studaggio de la Medicina Universitato de Vieno povis pruvi la ceeston de microplastai particloi en la homa fecajo. La media bilanzo de poliestero, quiu estas productata el ne renovigebla nafto, estas en tute malbona. Usonae sciencistoi calculis che la tut terra productado de poliestero causas duoble tiom da en aerigoi de varmdomae gasoi o la productado de cotono, quio mem estas considerata media problemo pro la alta el speso de irrigatio cae la aplico de pesticidoi. Por minimumigi la problemon, verda pazzo do recomendas resigni privestagioi el poliestero, cae anstat electivis coson au natura fibroin kiel exemple cotonon.